na naman ano nangyari kagabi Umuwi ka ng may baon pang babaeng malaki Panay ang kamot niya sa singit mong maasim makate Astigin ka ba pre kapag iba-iba ang katabi Iba't ibang bangka ang iyong sinasakyan Mukhang hindi ka na tinatablan porket di ka sinasaktan Lahat na lang kinakamkam kahit kaibigan ng may-ari ay di mo tinatamdam Pilit mo pang sinasakwan Mga estilo mo'y bulok kahit mapahiya ka ay pagpipilitan mo na malunok Kahit nakalimutan ko'y nakakalimutan Kung kalimutan ikaw ay matagal ko ng subok Sirang-sira kapag babae ang usapan Bakit mo hinayaan na madungisan ang pangalan mo? Palagi kang tinatawanan dahil nga ang yabang mo Pero ayos lang yan dahil lahat to'y kasalanan mo Anong nangyari tropa? Puro ka droga aking kota at ng bota yaman ng magulang mo Ang alam mo lang ay manggulo At pagkukulang lang ang kaya mong buo Na ibigay diyan ka mahusay bro Kulang na lang ay umusbong ang mga sungay mo Di ka tumatanggap ng payong kapatid Kaya batid ko na kung ganong pangunaway ka sa edad Malamang sanay ka na sa mga tratong malamig Isa kang tao na palalo na malabong padaig Na sobrahan ka na sa lalim Ano bang inuulam mo sa kanin? Puro ba masamang hangin? Kahit ikaw ay alam suliranin alam mo bang kasama ka pa rin sa aking mga panalangin Huwag mo sanang masamain Dapat kasi minsay subukan mo na harapin ang salamin Dahil lalo ka lang mapapahamak at sasamain Kung di mo gustong alamin kung sino ba ang salarin Anong nangyari tropa? Puro ka droga Palaging kota at ng ba na maging siga at maangas? Tapos kunwari matalino at matalas Kahit kanino ka pabibo Parang may anting-anting mga ngiti mo Huwag galing mong mangbayabas Kung ano man ang tinitira mo ngayon Unti-unti kanyang iyahatid sa libing ang kahon Kahit ano man ang ipilit mong talon Anim na talampakan pababa kanyang ibabaon gusto lang kitang tulungan Baka mga demonyo'y inuman At ikaw ang mapulutan Baka maging laman ka ng bulong-bulungan Dahil masaya ka na sa sementeryo o kulungan At bago ka pa matuluyan na kainin Subukan mong siyam na oras na walang gising Dahil napakasakit kung iisipin Ang isang kaibigan ko Saka kung ako pupulutin Anong nangyari tropa? Puro ka droga Palaging kota Nakampota Huwag mong mahalin Huwag mong mahalin Huwag mong mahalin